Om Namo Bhagavati Bhagavatyai Arya Pragya Paramitayai Om Namo Bhagavati Bhagavatyai Arya Pragya Paramitayai Om Namo Bhagavati Bhagavatyai Arya Pragya Paramitayai Arya Avalokiteshvaro Bodhisattva Gambiram paramita Charyam Charamanu Yavalokayati Sma panchaskandastamsha Svabhavashunyan Pashati Sma Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Eva Rupam Rupam na prítak šunyata, šunyata já na prítak rupam yatrupam sa shunyata, ya shunyata tatrupam, evam eva vedana samya, samskara vigyanam, iha shariputra sarvadharma, shunyata lakshana, anutpana nirudamala, avimala anuna, aparipurna, tasmat chariputra shunyataya, narupam navedana na samgya, na samskára, na vigyánam, na čákšu šrotraga, na džihva kája, manamsi, na rupa šabda gandhara sa sparštavya, dharma, na čákšu vigyána dátur javan, na mano vigyána dátur, na avidya, na avidyakšayo javan, na jara maranam, na jara maranakshayo. Nadukha samudaya nirodha margaha na gyanam na praptir na prapti tasmat chari putra praptitva bodhisattvasya pragya paramita mashritya viharati achita avarana chita avarana nastitva atrasto viparyasa atikranto nishta nirvana prapta त्रियद्वव्यवस्थिता सर्वसम्बुधा प्राज्ञपारमितमाश्रित्य अनूतन सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुधा तस्मात् ज्ञातव्यं प्राज्ञपारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनूतरा मंत्रो समा असमा मन्त्रः सर्वदुःखप्रशमना सत्यम् आमीत्यत्वात् उक्तो मन्त्रः तथ्यथा गते गते पारगते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते पारगते परसंगते बोधिस्वाहा गते गते पारगते परसंगते बोधिस्वाहा